rico. Y al calor. Arratxaleon guztioi, gonekin, erobero, irratisaioan zaudete, antxeta irratitik zuzenean ekoizten den irratisaioa, eta, beno, gaur bai, azken aldean bezala, gaur, atope, zema jende gode estudioan? Ba, estudiotik Hola, bai. Ez, ez entzuten mikrofonoa bezala. Ba, estudiotik. <laughs> Hemen bost pertsona gaude, betikoak, miren eta oiana, eta gure kolaboratzaile maiteak ere bai. Bereien buru aurkeztu ezatela ez, gu bereiek aurkeztu baino. Mhm. Kaixo. Eh, Be, dago erotiku. <laughs> Erotikus festibus hemen. <laughs> Osongi. Estan eh, también. Eh, Paki. Kaixo, <laughs> Honek funtzionatzen duia. Bai, Vale. eta Raquel, Paki eta Raquel etorri dira, bueno, bakizute e, aurreko batean Raquel hemen gura neuki genuen, elkarrezketa egin genion, bera hemen irungoa gure gertukoa da, eta bueno, granadan ibili da seksualitatean inguruko masterra egiten eta gaurkoan bera bakarrik ez bere bere ikaskidea edo bere lagunere etorri zaigu bloga berarekin batera egiten duena gainera Beraz, gaurkoan berotasun honekin euskalen laukatzen dugu. <laughs> Eta gainera, dornako izango dugu ere bai, ez deuela etorri alizan, ez nahi izan, <laughs> baina ezin izan duela etorri, baina telefonaren beste aldean izango dugu ere bai. Bai, bueno, gainera esan behar dugu, bueno, esan behar dugu, esan behar dugu, esan behar dugu, esan behar irunen jaietan gabiltza tope eta ere korrespontxal moduan dugu, zega ba, horror eh, San Martziana, San Martziano batekin nabiltzate, dakit sondo zer. <laughs> Irungo gauzak. <laughs> Bai, jaiak, jaiak. Ez galetu. Da, bueno, behar bada zerbait ere kontatze digu, ea, jaian alai joanan. Hori da. ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Tacatá, bro. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. quien has gera, eh? Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando. El... Bueno, ez dakit, eh, nola nahiago duzuten egitea, lehenengo dornakurekin hasi edo Bai, ez? Bai, hobeto izango da. Bestelaia, laia, abestiarekin hasten gara eta ni ustut saioaren amaiera arte jarraitzen dugula berarekin. <laughs> Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. bla bla bla, que se ataca yo, que que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Inventa una cosa nueva, la Beno, beraz, komentatuko dugu abestia, eta beno, ba, ere udarak eskaintzen dizkigun abestiak, baina esan bezala, eta ohiko lez, e, eh, dornaku daukagu telefonaren beste aldean, ba, gaurkoan ba, berri batekin, beti bezala, ba, ikuspuntu feminista batetik begiratuta, eta ba, ez dakit, akaso mirenek esan duen bezala, ba jaian murgilduta dagoela, ere, ba, ea zertan dabiltzan. Kaixo, Dornaku? Zer moduz? Hau, hau, ongi, ongi, hemen San Martziano egunean. San Martziano egunean. <laughs> bai, bori, du mofesta dire eta hori, ba, ari gara hemen egun bereziak zaten. Hortua, uh -huh, uh -huh. nor, prestaketetan, gauerako kontua edo? Bai, izo ez da hori, jani mina ben guztia baina hori izo zitzer hemen Moskuko plazan. <laughs> Ondo, Bai bai, bai, bai. Ba, ezakit, deialdi berezirik dago, jumar da jantzita ala nola, edo berskas edo zaraz junalda jantzita bakarrik. Bueno, igual gainera justu neko zerikusia dut, e, bueno, hau kezuten genuen pizkat kolore behigarriekin duaterena, eta azken aldean ikusten da ba, fosforito kolore hori modan dagoela, ozak, igual, <laughs> inguzo badute arropa olakoa. bai, zeren, dakar, bai, dakarskigun, ekartzen duzun eh, berria Zara eta Inditexen ingurukoa da, ezta? Bai, hori da. Hmm. Gozada, e, eh, bueno, ba, publiko kazkene, bueno, komunikatu bat egin zen esan ez, bueno, ba, e, bat, eta, bueno, berez nahiko kaina ematen du barlortan feminismoan, eta, bueno, ba, publiko kargitaratutako berri batean, ba, hitz egiten du e, zarak, ba, inditex, bueno, azkenan zara inditexen barnean dago, bueno, ba, Inditex eta Elkorti Inglesek eh, akordio bat sinatu dute, beste enpresazkoen moduan, ba, eh, bortizkeria matizado genero bortizkeriaren aurkako akordio bat, ba, eh, adostuz, eh, horrelako lakera sozialaren kontra borrokatuko dutela, ba, asko gustatzen baitie askotan lakera sozial delako bitara dutela, eh? eta, bueno, ba, ez dela, ba, arropa, ba, enpresa nagusia ditugu, direla hoez, e, ba, inditek eta ekortz inglez. Eta, eta, bueno, ba, berrien komentatzen da, ba, kritikatzen da publikoen bat ez nola, bai, naiz eta enpresa hauek kolako akordiak sinatu, nola haien e, filosofia dan filosofian baitan, aziran, e, ba, hemen gaben emakumeak langileak, e, ba, ezan ere inditek zen, langileak euneko laro dira, ba, zedik euneko amar dira bezonak, eta hori ba, denetan dauden emakumeak oso balintza txarrak eh, jasan behar dituzte, dituzte, bai, eta, bueno, ba, ez zer esanik ez, ba, tela edo arropa hori guztiak ekoizpeko dauden emakume guztiak zeinen eh, balertuak ba, edo dauden beste herrialde, eh, beste herrialdeetan, ez? Hauen artean adibidez, oso aipagarria da Brasilen, dituzten eh, berrogeita amari ba, denuntzia kasu aztertzeko ba, bien presa salatuz esan ez, ba, bien prozabet dituzten, ba, esan e, askotan ez, zuten den, ba, ba, ordu kopuru izugarriak, le, pixarik egiteko balintarik ez, oza, e, eskubiderik ez, gero horrek, e, ba, arazo ikartzen nik osasunean, eta, bueno, lako zerrenda luze bat, ordun, e, bueno, ba, balintari guztiak, bidea zaldatzen direnak, ba, de azken nola akordio hauek egin arren, gero realizatzen beraien filosofia guztiz kontrakoa dela, ez? Eta, bueno, hori guztia entzuteko ez dakit, lortu zuten aurkiz azkenean, e, um, ba, bert, azarako langilek egindako, em, alarrikapen bideo bat, lortu zuten aurkizera? Bai, Bai, ba, bueno, ba, horrentzungo duzute langilek beraiek ezaten dutena eh, ba, haien lan baldintzen inguruan. Jarriko dugu, beraz, ba, e, eh, gaztereraz dago, gero itzuliko dugu motzean. Oso ondo. Mientras todos los programas y revistas del corazón se dedican a informar sobre el multimillonario y discreto enlace de la heredera de Inditex, trabajadoras de este grupo empresarial se ven obligadas a recurrir a la justicia para que el líder mundial del sector textil se avenga a aplicar la ley en sus dominios. Todas ellas tienen en común que sus empresas, Zara, Leftis y Kidis Class, les han negado su derecho a solicitar jornada reducida por cuidado de hijos. Antes de solicitar la reducción de jornada, intenté llegar a un acuerdo con ellas para flexibilizar el horario conforme a mis necesidades necesidades, ofreciéndome incluso hacer más cierres de los que le corresponden a una encargada, etcétera, pero a raíz de ahí pues me empezaron pues un poco a hacer de menos, a tratar de forma negativa, eh, diciéndome que no trabajaba bien, pero vamos, el tema es que una vez que tú decides tener vida familiar, tu futuro en la empresa ya se, termina, ya no vas a tener más futuro porque ellos no quieren gente con responsabilidades familiares. Irene y otras 12 trabajadoras junto a comisiones obreras decidieron denunciar. E Inditex tendrá que pagar una multa de 100 186.000 euros por infracción muy grave, vulnerar la intimidad y la dignidad de las trabajadoras y por carecer de un plan de igualdad. Es el acta impuesta por Inspección de Trabajo que además la ha remitido al juzgado para que se abra un procedimiento y se condene a la empresa. La imposibilidad para conciliar vida laboral y familiar es uno de los obstáculos más importantes a los que se enfrentan las mujeres en su desarrollo profesional. La dificultad para acceder a determinadas categorías profesionales es otro, y cuanto más precario y vulnerable el sector, peor. Está la categoría de limpiadora, limpiadora para siempre. O sea, aquí no. Yo llevo 30 años trabajando aquí y, y, siempre he sido limpiadora. Estar condenadas a una determinada categoría tiene su traducción salarial. Las limpiadoras cobran en torno a 200 euros menos que la categoría más baja de los hombres. Y en la hostelería, las mujeres están condenadas a ocupar casi sin excepción los puestos de doncella, camarera, lavado y planchado y secretaria. En cuanto a los puestos de responsabilidad, prácticamente están vedados. Si nos fijamos en el comité de dirección hay un director general y cinco directivos. De esos cinco únicamente hay una mujer. Si pensamos en los jefes de departamento, hay como unos 17 jefes de departamento, de los que hay mm, tres o cuatro que son mujeres. La expulsión de los puestos mejor remunerados supone, entre otras cosas, que las mujeres siguen cobrando en torno a 8.000 euros menos al año que los hombres. A ello contribuyen también las jornadas parciales. El 76% de este tipo de jornadas las realizan las mujeres y en algunos sectores, como el de ayuda a domicilio, prácticamente no hay alternativa. El 90% de las jornadas son a tiempo parcial. Hay jornadas de 30, de 20, de 15, incluso hemos visto jornadas de 5 horas de lunes a domingo. Eh, puedes empezar de entre las 7 y las 10 de la mañana Incluso te pueden llamar la noche antes diciéndote mañana empiezas a las 10 porque el usuario anterior no va a estar. La concepción del trabajo de la mujer como un suplemento y su poca consideración tiene mucho que ver con ello. El trabajo en este sector es de un 99% de mujeres y realmente creo que si este trabajo fuera por hombres, realmente creo que esto, eh, no digo que se ganaría el doble, pero sí digo que la media de este sector sería de 1.000 euros de salario. Es que ni siquiera somos 1.000 euristas. el Bueno, ba, horrela deklarazio ezberdinak <clears throat> dornako hor jarraitzen duzu, ez? Ba, esan bai, bai, dutena, bai, bueno, esan dutena da, e, <laughs> bai, esan dutena da, ba, bueno, e, e, eskaera desberdinak egin direla, eman dituzte datuak, e, ba, enpresan zen nolako diskriminazioa ematen den, bai, e, horrela, e, bajak eskatzerakoan, edo amatasun bajak eskatzerakoan, eta ez ematerakoan, eta beno, ba, ba bitartean prentsa, ohiko prentsa, ba, goraipatzen du e, inditexeko jabea, dela, edo jabearen alabaren eskontza kasu honetan, ari zen hitz egiten, ba, ez, nola, ba, ze, ba, ze polita eta ze ondo ez, eta lanan bitartez lortutako historio bat dela, hau inditexeko tipoarekin asko egiten da, eh? nik uste dut, bai, Estatu Espainolean, ez, da, bosa, zen bere emastearen oialak saltzen, eta bitu noraino iritsi denez, eta jende guztiak, bos, bera begiratu behar du, ez, Eta ba, hor, eh, aipatu dire egoera desberdinak, emakumeak bitartean, ba, legera, edo justiziara jo behar dutela, ba, e, lanaldiak... Eh, ba, konpentsatzeko eta bueno, diskriminazioa ematen dela gainera enpresa batean non emakumeak gehiengoa dira postu basuenetan e, e, zen gero entzun dugu ba, ere ba, zuzendaritzak eta gizonezkoek egiten dituztela. Eta beno, ba, kontra esana, leno, dornakuk esan digunarekin, ez da, Bai, maira bai, ikusteko nola zenen langile iboza amaten zaien momentutik ikusten den ba, beregin ez akordio jek ez inatu askotan arzegia garbitzeko baino ez dela eta benetan, ba, hori, ba, benetako edo erlitateari dago zionez, ba, ez dutela inoraz ere sustatzen eta bai, justo ezaren dute, ba, hori bortizkeria, handene bortizkeria nahin kontrako lanengo dutela, Ean, justo olako lamaldintzak eta horrelako egoera dira gero, ba, olako bortizkeria bideratzen dutenak ere ez. Hmm. Orduan, ba, hori guztiz e, eh, hipokreta dela, ba, e, zelkoz inglez, eta bestelako multinazionaleak, e, ba, ropa multinazional guztia Ba, azkenean, azkenean da bortizkeriaaren, ba, askotan aipatu duguna, ez? Ulertzen da bortizkeria bakarra izango balitz bezala, ez? Eta oso fokalizatua dago bide hortan, eta ba, ez da kontsideratzen violentzia edo bortizkeria beste gauza asko berez direnak eta emakumeak pairatu behar ditugunak gure eguneroko tasunean, ez? Osea, lanera ezin junalizatea edo gutxiago korratzea emakume izateagatik ere bortizkeria da eta berdindu idaztea e, erailtzaileen aurka zukorrelako zerbait egiten duzunean, ez? Eta gero gainera, aipatzen egon gara, bueno, kotxean oneraka gento zela ere ez, beste bortizkeri mota bat egite duten aden hauek dela taien historioa, eta ba, pixka bat e, emakume ideala bultzatzearen ba, errudun birela ere ez, bertara jun eta eta taia normalak ez egotea, ez? Eta ze frustrazio eragin aldion, ba, nera bebateri, e, kasu, kasuak kasu ez? Eta nera bea ez denari, ez? Mm. azkenean, osea, guztia gaude baldintzatuak presio horretara. Orduan oso ondo, dornaku onera ekarri izana, gainera orain udaran, ez? Mm Operazio bai. bikini guzti horiek ere bultzatzen direnak, ez? Emakume Horria. eta, bueno, geroztak izan gehiagorentzako ere bai. Mm -hmm. suposatzen duen presio hori indarkeria da guzti zure gorputzean, ez? Osa, egin behar dituzun gauza guzti horiek, ez? Beno, ba, dornaku. Ondo pasa San Martiana, San Martiana, San Martiano, egunean? Hori da, bai, bai. Ez dakigu, ez dakigu oso ondo zer den, ez? Ba, Martiana, Martiano, ez <laughs> eh. Intersex. Intersex. <laughs> La persona marciana. <laughs> oso ondo. Ba, muxo handi bat, nahi baduzu gero deitu eta kontatu nola doan. Bale, bai, Baina, beraz, garen ez dut ez duet dira horretik anaztea eta ez kontate per dekontatzea perri ber aber. Noski gerturatuko garela, ze kristo, ez? Bai, ero errega <laughs> Muxo hundi bat, ornako? Bai, bai. Muxo hundi bat, ornako? Bai, bai. Muxo time. Sometime you know that I get a little worried now. no. Whoa, but I, I, don't care, I don't care because it's all, oh, oh, it's all right now. now, now. Hey, it's all right. I want y'all to know that I got a woman waiting for me. She's good to me. Yes, I have. I got a woman way over town now. Good to me. Why no? She give me money. I'm in need. That's your kind of friend indeed. I got a woman way over town. Oh, good to me, yes I am. She says I love it early in the morning, but just for me. Oh yeah, she says I love it now early in the morning, just for me. I know in the. my grandma's a fusses, uh, always treats me right, uh, never running the streets and uh, leaving me alone. She knows a woman's place, right there now in her home. Got a woman, yeah, over oh, town now. Well, good to me, mm, what I say. I got a woman way over town now. Good to me. Oh, she, oh, don't you understand? Bueno, gozamena da beti Ray entzutea, baina probestuko dugu hemen estudia gainezka daukagula eta batez ere erotikus festibus beti bost minutu eskintzen bai. dizkizugula. <laughs> ez, ba, behintzat zerbait gehiago hitz egitea eta esatarena Raquel gonbidatu dugula, ba, pixka bat maite mindu ginelako ere berarekin, etorri zenean elkarrizketa mm. egitera eta eskerrak ematea gure artean egotera eta benetan espero dugula gehiagotan izatea ere. Bai, bai. Así que... <laughs> <laughs> tú también. Claro que sí, cuando quieras. <laughs> beno, ba, ez dakit, e, gaurkoan gai desberdina jorratuko ditugu, hemen, ez? Mm. E, sexualitatearen mai borobil, zer, poliedriko, ze? <laughs> Honetan? Bai, bagian e, eh, gaian sartzen asteko, zeren gaipilo bat e, ikutzeko asmoa daukagu, Baina uste dut e, ondo legokela pixka eta aurreko asteetan e, pixka dairean utzi genuen hori berreskuratu, ez? Eta ba, horrekin astea gogoratzen baldin baduzue eta gogoratzen ez duzuen antzat, apiskati ba, bile ginen monogamiaren inguruan hitz egiten eta ba, nahi gabe do ba, poligamiara jo genuen eta ba, horrentzun genituen ez, ez? baitz desberdinak ere poligamiaren inguruan, zalantza sortu zizkiguten batzuk ez, batek esaten zula bere neskalaguna, bere la, osea, neska bat bere neskalaguna zela, baina bera gehia zela, baina berarekin izitu lehinoiz harreman seksualak izan, baina bere senarrari aurkesten ziola bere mutilagun izango litzu zela. Bueno, horrelako gauzak ez, orduan niztut hor badaukagula zabalik, bai monogamia, poligamia, edo, edo beste zeo zertaz hitz egiteko. Bai. Animo. Bo, ba, ez dakit, azterren, pasan aztean, itxein horren inguruan, eta, bueno, argi dago, ez? Oza, ez dela sozer naturala, nahiz eta zintxalarik esan hori, oza, burguñan dagoena, oza, dagoen zehozer, edo hormonen kontu bat, edo dena delakoa, baina azken finean kulturala da. Ze, uste dugu beti, ez monogamia unibertsala dela, baina ez da unibertsala. Oza, ez tema gara aztertzen munduko, ez dakit, kultura, pilo badaude eta kultura oso diferentea dira, baina beti daukagu tendentzia hori, ez? Osidentera etortzera eta beti eredu berdinetan, ez? Jorratzaena eta askotan, beste eredu batzuk ere badaude, poligamia ere ematen da mundu baian, baina, karo, hori beba hilen egun gara hitz egiten, poligamia, bezke, pff, haber nolakoa den. Oza, izan diteke poliandria, poli... Poliginia, hori da, bai. bai. Eh, Sí, bueno, eh, lo que podríamos decir de la poligamia de la monogamia, bueno, la diferencia yo creo que donde estaría entre poligamia, monogamia y una pareja sana con una exclusividad, quien quiera tenerla, o un poliamor eh, sin compromiso ninguno, pero tampoco sin con, con exclusividad, pero sí respetando y que todas las partes y todas las personas estén de acuerdo en formar ese poliamor, ¿no? Por relaciones sexuales o para lo que deseen. Eh, lo que se centra principalmente la monogamia y la poligamia eh, son bastante heterosexuales. Eh, se centran mucho en el matrimonio, tienes que estar casado o casada. Y sí que es verdad que es cultural, totalmente de acuerdo en que nos imponen, sobre todo en Occidente, en cómo nos tenemos que comportar como una medida de control, ¿no? Es mejor que estés con una persona a que estés con muchas porque no te podemos controlar, El matrimonio también es una manera de control social. Bai, argi dago estatuak daukala botere hori eta ez da batere, o ba, <clears throat> bakarrik botere politiko bat, baizik eta ekonomikoa ere bai. Bai. Osea, argi dago bombardarela eta bueno, beti esan digute, ez? Bikotea sortu bar dugula hil arte eta eta horrela bilatu behar dugula. Bestela bakarrik eh, bukatuko horri jobian edo eta azkenan hori da eta oso frustrante da. Osea, ia da. Bai. Aparte de que bueno, no, el hecho de, de tener que tener descendencia, ¿no? de tener que formar una familia, eh, somos animales, eh, ¿no? Todo ese discurso de biológicamente hay que reproducirse también habría que cuestionárselo, ¿no? Hoy en día no todo el mundo estamos con personas para reproducirnos, sino porque queremos estar realmente con esa persona, ¿no? Porque <laughs> históricamente lo que es la monogamia aparece como un control de patrimonio familiar, ¿no? empieza todo lo que se necesitan controlar eh, la propiedad privada. Entonces la única manera de controlar eso es establecer eh, familias monogámicas en las que poco a poco se vaya pasando una generación a otra. Realmente es así como empieza. Mm. Entonces culturalmente nos, les interesa tenernos controlados desde ese punto. Si no, se perdería la descendencia. Entonces por eso aparece realmente. Igual, e, interesgarria izango litzatek ere eh, puntualizatzea, ez? E, eh, poligamia zitze egiten egon ginean nik uste dut ere jende batek beste ideia bat izan dezakela buruan, eta orain txaipatu duzuenaren inguruan e, heteroseksuala dela, e, igual, azaltzen baldin baduzue pixkat poligamia terminoak bere zerresan nahi duen, zergatik izendatzen duzuen ere heteroseksual moduan. Eh, hemos, bueno, hemos buscado, nos hemos informado por diferentes fuentes para poder contrastar eh, definiciones de poligamia y bueno, la que más nos ha convencido ha sido esta, que la voy a leer en un momento, régimen familiar en el que se admiten los matrimonios múltiples, un hombre con dos o más mujeres o una mujer con dos o más hombres. Mm. Por eso cuando decimos que básicamente se forma de una manera heterosexual, igual no deberíamos de llamar poligamia, no confundir poligamia, poligamia perdón, con poliamor. El poliamor no necesitas un matrimonio, no necesitas una heterosexualidad. vale Bai, bueno, pixkat labur bilduz manera de ere Es ez que la, un euskera, de Max Mixen, <laughs> frantxesa falta Sí, Zitu yo le feo, sí sí eh? es bueno, vale epatu dien e, gauzak ere un día, bueno, gainera e, Maria Iopis ekin egun ginenean ere hitz egiten zen, ez, ba, pixkate ba, e, matrimonioa edo, bueno, ezkontzak eta beikote bakarra okitza ba, ipatze zuten sortu dela ere, ba, jabetza pribatuaren ondorioz, ez, aita, bueno, edo gizonezkoek bere aitatasuna kontrolatzeko mekanismo moduan ere, ez, azkenean bestela modu libre batean sexualitatea bizikoa bagen ere nola emakumeak badaki <laughs> nor erditzen duen, baina gizonak oskalo. Eta ez, pixkat dortaz, eta gero orain amaieran, ba, hori, e, oianak plantatu den galderarekin, ba, definizio txiki bat, bota egute ez, eta esatu poligamiaren definizioan aipatzen da, balako familia berezi bat non e, ezkontza bueno, do, mm, ezkontza bidez bai. ezkontza bat baina gehiago onartzen dena bai. gizon bat emakumen gehiagorekin, edo emakumeak gizonezko gehiagorekin, ez? Baina oro oso oso ere du tero, seksista dena. Bai, lehen komentatu diet eta aurreko asten ere bai itzein genuen Twitterren, ba, bingoagatik izan genuela pixkat jarraipen bat e, eh, gaionen inguruan, eta ba, polita izan da, zen aste guztionetan zehar, ez da batek aurrera jarraitu du, eta pixka zen eh, patriarkatuaren tresna bat zela ere bai poligamia, ez? Tani, Karo, hasieran, e, nik izan nuen arazo berdina, poligamia e, poliamorrarekin edo polimaitasunarekin e, eh, nastu egin nituela, ez? Orduan, ez duen ulertzen ondo, nondik zoi joan elkarrizketa hori, ba, bueno, bi pertsonen artean izan da Twitterren, eta ba, oso interesgarri izan da nola jundiren, ba, pixkanaka, pixkanaka, ba, jarraitzen genituzten guztien artean ikusten ba hori e, poligamia orokorrean, ez? Gehienetan ematen dela gizonezko bat emakume askorekin, badagola poliandria izan daiteke emakume bat gizonezko askorekin dagoenean, badagola hori ere bai, ez? Baina azkenean ezkontza bidez e, izaten dela, ta ordan azkenean Osa, patriarkatuaren eh, tresna eh, bilakatzen dela ere bai poligamia zen askotan ba, botere harreman hori ez, ba, geroz eta emakume gehiago izan, geroz eta indarra eta botere gehiago daukazu ez, geroz eta gizonagoa zara, eta ordan ba, beste, beste alde baterak edo jo barko genukela izango litzatekela gehiago ba, polimaitasuna. Bai. Ze polita geratzen den euskera zen. <laughs> polimaitasuna. Polimaitasuna. Bai. <laughs> <laughs> Ze maitasuna. Bai, Bueno, bere eman zen, e, eh, oza, e, eh, margarren amarkan eman zen e, polimaitasun mugimendu bat, estatu batuetan, ez, oso, bueno, edo hmm. aurrera laman da, baina antza hor gelditu zen. Nik ez dakit zein izan zen formula hor gelditzeko, ez dakit zeratik ez zuen arrakasterik izan, baina interesgarria da. Osa, esken finean, ditugun harreman, harreman horietan, maitasuna dago askotan, hombre, maia oso diferentetan, Eta orain no esumo handa ez? Ba, foi amigo, foi amiga, eta... O sea, formula berdinak jarraitzitu aurrera lamaten, baina haian beste izen batzuekin, mhm. edo beste akordio mota batzuekin, edo ez dakit. Baina, normalen arazoak ematen dira. O sea, ez dakit hori kudeatzen, ze oso o oso monogamikoa gara, eta, eta oso zaila da bertik ateratzen. Si, sí, de hecho, eh, la sociedad de la que venimos los occidentales, bueno, en, en realidad, bueno, nosotros, no? Eh, y nosotras, sí, sí que es verdad que venimos de una tradición judocristiana. Yo no sé si habrá algún católico o católica escuchándonos, pero es, es, así. Por lo tanto, venimos del patriarcado, es decir, el poder siempre lo va a tener el hombre en todos, los, en todos los aspectos. Entonces yo creo que al final la poligamia eh, eh, sí que existe igual, ¿no? Llamado en un término infidelidad al final, ¿no? Lo que pasa que la infidelidad que conste, la poligamia igual sí que compartes con tu pareja, ¿no? Que compartes tu vida sexual o lo que sea con otra persona. pero igual en, un, en una infidelidad no, es la diferencia, pero sí que, sí que igual es mm, de otra manera, ¿no? Está trasladado igual de otra manera. Es que veres, a ver, monogámico bai. baina gero eh, animalia garen inean, es que segara monogamikoak, orduan, kulturala den inean, jo, historikoki beti existitu egin dela prostitutak, existitu egin da infidelitatea, eta aurrera lamaten da praktika hori, ez? Batez ere gizonek, ose, emakumeak, Osea, naiz eta hori praktikatu nahi, oso estigmatizatua izan dute eta, bueno, ba, adarren kontua eta haian prostituzioa ez dute, ez? praktikatu bai, baina modu izkutu baten edo edo emakumen artean edo bueno, beste modu batzuetan baina eskutuan beti, ez? Bai. Eta, <clears throat> osea, badirudi da dela bi diskurtso eta beharrezkoa guna da hori bi pizkate bateratzea eta eta beste diskurtso horreri patearkatuan oinarritu dagoena eta jabetza pribatuan oinarrituta dagoena albo batean ustea, ez? Ze hori da, azken finan dira faktore ez dakit txarrak edo ez direnak ez dakit, oso ez garria. Sí, al final lo que consta, ¿no? yo creo un poco también es en vivir una sexualidad en la que tú te sientas a gusto, ¿no? O sea, que mm, sí que es verdad que no estoy ni con la monogamia ni con la poligamia, pero sí con, igual con una pareja sana, ¿no? Con el respeto, la libertad, como tú quieras llevarla. Al final, si tú estás a gusto, es lo que importa. Y sí que es verdad que también podría estar de acuerdo con el poliamor, claro, como que no, ¿no? Pero sí que es verdad que la cultura en la que estamos, todo eso todavía no está enraizado. Y por supuesto que ser una. Eh, la monogamia es lo que tenemos hoy en día, el tener una exclusividad con tu pareja, ¿no? Por lo tanto, creo que la cultura por supuestísimo que nos ha influido, vamos, estoy completamente segura. Porque es por supuesto que somos animales, pero eh, también por unas cosillas que hemos estado leyendo, hemos visto que monógamos, monógamos eh, mamíferos eran la orca, ¿no? Mm. Algún roedor <laughs> y, algún volador también. Sí, Vaya. Algún, volador, <laughs> <laughs> Y en en estudios realizados en distintas sociedades, de unas 340 y tantas sociedades, realmente 43 sociedades eran monogámicas, el resto eran poligámicas. Mm. Sí, la mayoría, sí decir que la, mayoría eran poliginias, donde el valor era el que podía mantener, tener varias esposas. Mm. Las mujeres, sin embargo, no. Podrían ser incluso apedreadas, ¿no? que aún así en distintas sociedades, aunque se permita, la mujer sigue estando estigmatizada, claro. Hmm. por desgracia, bai, bai. pero es así. Eta gero bai, ezakit, e, eh, ekainaren hogeita zurtzira begira, askotan e, hitz egiten dugunean anistasun sexualaren inguruan, eta ereduak aldatu behar eta binda berriro ez, eta gauza aldarrikatzen gora, bera borroka, ez dakizer, lesbianak, eh, marikoiak, ez dakizer, baina eredu berdinak jarraitzen ditugu. Mhm. Bai. baina, monogamikoa dira, hori argi dago, baina eskontzak ere badaude. Mhm. Eta oso kritikoa gara, eta mugimendu feminista bai oso kritikoa da horrekin, eta baina azkenan beti bukatzen dugu zaku berdinan, eta niri pertsonalki amurro ematen dit. Mm Ez? Osa, transgeres, transgeres horiak gara, baina gero ze gara. Edo ez dakik guzelan egin. Da azkenan hori oso peskagarria da. Bai, bueno, kezkagarria da, baina azkenean nik bueno, ulertu dezaket, ez? E, beudek nahiko, oza, estigma handia dokate jendartean, ez? Osa, borrokatzearena behintzat, besteak egiten egin al, egin normalki egin aldutena, ez? Osa, ez, ez diegu gainera, bueno, edo ez dugu gainera, ez? Gainera pisu handiago bat jarriko eurengan, gan. nahiko estigma badaukate, oza, hau egia da, Bai. Ez dakit ulertzen zaidan. Bai bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. Baina oso arriskutsua da, ez, zeren gertatu alda, eta ja, gai guztiak nazten eta elkar horrela, ez, ba, alardearekin gertatu dena, ez, oza, eskenean egin dela kopia bat, be, oza, irunen gertatu dena, ez, daude bi alarde bat emakumekin eta besteekin ez, baino nire du berdinarekin, mandoak, e, kantinera, Orio. ez dakiz ba, oza, os, interesgarria da zuk botatzea, bai. baina ez dakiz zebuntura oza, gehi edo eh, lesbianen mugimendua, edo de, diren, borroka hori ere aldarrik, e, aurrera bai. eman beharko zutenak. Nik adidez militatzen dute sexu askapeneko mugimenduan eta eta gu kritikatu egiten dugu, ez? Badaude elkarte asko oso instituzionalista dienak edo haian aldarrikatzen dituzten eskuide horiek, ez? Eske e, pertsona homoseksuale behar dute eskontza, pertsona homoseksuale behar dute adopzioa, bai, ni ados nago, bai, hori Osa, eskubide bada, eta eskubide hori izatea eta eskubide hori eskurratzea oso garantitzua da. Baina, galdetu behar diogu gure buruari, eskubide hori iberez, egokia den edo ez, edo behintzat ez eskubidea, baizik eta formula, ez? Eta bai, bi mutile eskondo eta bi emakume bai, baina bueltatzen bagara eskontzara eta kritikotasun maila batekin azten bagara hori aztertzen zer den eskontza no din datorren jabetza pribatu ezak izan. osea zaretzen gara kritikoak izaten alde batetik, agian sakondu egiten dugu gehiegi, baina gero gelitzen gara modu superficial batean eta Eta hori hona dabe bai, eh? Osa, kritiko, bai. osa, kritikoak izatea, ni oso kritikoa naiz gauza guztiekin, kapitalismoarekin, ez eta gero noa denda batetara, eta fraka batzu <laughs> ditut, e, eh, laro gehi eurotakoa, ba. osa, zan nahi dut. Mm, moral bikoitza y eta hori ahora la da, eh? baina... Somos personas humanas y creo que como ellos coherentes muchas veces, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, yo también lo que quería decir un poco en, en cuanto al matrimonio, sí que es verdad que matrimonio es igual a iglesia. Por lo tanto, ¿no? Mm, muchas, lo que tú dices, ¿no? muchas parejas homosexuales también. Mm, yo crítica o no, no, sé, no sabría decirte, la verdad es que nunca me lo había planteado desde ese punto de vista pero sí que es verdad que si no la iglesia rechaza un poco la homosexualidad, que te cases, el matrimonio es completamente para mí un concepto eh, eclesiástico, eh, me parece un poco incoherente, pero bueno, ¿no? Por lo mm. tanto, somos personas humanas también a veces muy incoherentes. También totalmente respetables si se quieren casar. Pero también es un poco, ¿no? Estamos en lo mismo, en los mismos roles, en los mismos estereotipos, ¿no? Caemos en lo mismo, tenemos que casarnos para ser una pareja formal, para establecer una familia, ¿no? Yo te entiendo también en que haya que romper e un poco con eso, ¿verdad? E integrarnos en la sociedad, eh. ¿no? Porque está con la misma presión, o sea, Ori la claro. Eso es, sí. Eta hori ez du, ez luke behar, izan, o sea, jendartea eredua. Bai, claro, bai. Baina, hitz horrekin bai daukago gara, bat, ez, integrazioa, o sea, <clears throat> oso erabilia izan da politikaren gatik, ez dakizar, baina nik ez dut nahi, gizarte baten integratu. Ze horrek esan nahi du, osea, moldatu behar naizela beste ereduetara eta onartua izateko gainera. Aha. Bai, adibidez, e, oso interesgarria izan da, nire ustez, nire ere asko pentsarazi egin didalako bilgune feministak ekainako gita sortziari begira atera duen e, komunikatuen edo, ba, pixkat salatzen zuena hori zen ez, e, nola denak, e, naiz eta alboetako edo periferiako e, jarrerak eta izaerak izan ez, bai lesbiana izateagatik, marikoia izateagatik, puta izateagatik edo edo feminista bere izateagatik, e, ba, ez dakit, e, besapean hileak izateagatik, ez? horrek nola e, kokatzen zaituen periferia batean, baina zu ondo sentitzeko e, egiten duzun guztia, ez, erdi horretan geratzeko orduan. Marikoiak onartuko ditugu, e, ba, bezakit, enpresa bateko e, gerente zapaltzailea izaten baldin bada, edo lesbianak onartuko ditugu e, azafata zoragarri bat e, izatea ikasten baldin badu, ez? Orduan, nola egin dugun, e, gizarteak... E, sexualitate mota desberdinak onartu alizateko, bueno, ez ere lesbianismoarekin eta bueno, homosexualitatearekin eh, ari ziren, ez? Baina, oza, pixka, nola egin dugun, gure periferiako izaera hori izkutatu, orokorrago eta normalizatuago den batean, ez? Esateko, ez eske, e, lesbiana naiz, baina pertsona normala naiz, bueno, baina lesbiana baldin bana iz, eta ie, oza, besapean ieak izatea gustoko baldin badut, eta zara arropak ez baldin baitut gustoko eta ez, zabalak gustatzen baldin bazaizkit. ez dut zergatik egin behar hori guztia normalizazio horretan sartzeko zordan interesgarria zen, batez ere, barnera begira, eh? oza, nire buruarekin egiten nuen zer egiten dut nik ez, e, askotan hor dago da, zure banderekin joan bar duzu ez ni feminista naiz edo ni ez identitate daukat, baina izkutatzen dut toki batzuetan ondo sentitzeko edo ez onartua izateko Vale, musika pixkat jarriko dugu, arnaz hartu, ez? Zeren, <laughs> egin dugu, kriston, eta... Esparra jara dugu. <laughs> Ez que daukagu urre esprai bat. <laughs> eta hori, eta eh, esan duena pentsatu bitartean. Ez? Ez? Nahi. reflexió. Ai. Venga, Lila Downs, venga. Venga. amanece y acabarme de querer porque aquí nos amanece. Beno, antxeta irratian jarraitzen duzute, e, gonekin ero bero irrati saioan, beno, antxeta irratian, akaso tastazen, infazazpin, edo e, edo zein... Zintzilik, eta bai, txolarre, txolarretik, edo... Kaixo guztiak. Red nosotras en el mundo. Hori Arrosasaretik, zuzenean. <laughs> Apa. Beno, ba, edo eh, lekuan zaudetela, jarraitu gurekin ordu txontan, ba, deskantxo hartu dugu momentu batean, baina hemen gonbidaptu pila batekin, ba, maitasunaren eta bueno, e, sexualitatearen inguruko eztabaida eleantea genukan, e, eh, eta jarraituko dugu pixka bat, gero bideratu dugu ba, bai noski e, gaur hogeita sei, ekainako hogeita sei da, momentu hau, ekoizten ari garen momentua, ekainako hogeita sortzi e, aldarrikapen eguna da, eta beno, nik komentatu nahi nizuen, ez dakit jakin duzuten, baina nik horrela e, prentsa generalista kontsumitzen dut batzutan, ba, pixka jakiteko ze munduan gauden, eta enteratu naiz ez dakit nola, ba, interbiuk e, eh, Belen Esteban atera duela portadan... <laughs> Eta pepekoa da. Benetan? <laughs> Bai, bai, bai, agertzen dago, bandera homosexualekin, eta gero... Jo bota al PP, bueno, ba, oso ondo, baina... Horan zure alderdia ondo, <laughs> aztertu barko zu, eh? <laughs> bai, hortaz, beno, Iñaki hoi arzaba eh, Euskal Herriko Partido Popularreko kidea ere gehia da. Eta, eh? ba, gonbidatzen dugu... Ke fuerte! <laughs> Esklusiva, ba, bota doa inoak. Ez, bueno, jakina da, jakina da, eh? Nik ez nekien, zoi bazen ekiten? Ez, baina eskutatzen du hori zen. Hombre, karo, hori bai, oso ondo egiten du gainera, eh? Joan, ba, eta ni nor, non irakurri dut ba. Ez zenekiten? E, eh, atera dute, esta, Espainiar estatuan, e, e, zerrenda bat, e, bai. homo, e, mar, homoseksual influyentena edo, bai. Aha, era, bai. Bai, mas medietan agertzen diena, edo, bai, dena delakoa. Eta agertzen da, oza, politikaria be bai, eta... Bietu zerrenda. Bilatuko dut el mundo, El mundo alterado bai. Ah, bai. bai. A, ah, beno, ba, nire akurrita nekan ez, eta beno, ba, gonbidapena luzatzearena ez, ba, pixkat, eh, ba, borroka egitea bere eskubideen gatik, ez? Edo eh, ze, Kristo? Iñaki, deitu, eta parte hartu. Bai. <laughs> Estas entre amigas. Iñaki, altera zaitez zure mesita, eh? Txetik, <laughs> begiratuko dut, eh? Begiratuko dut. Baina, mera, belen ez ba, eta gaino berez, e, pena ematen duena edo niretzat bai da, ez, ez egotea lesbiana ezagunik, ez, ba, ba ez dakit, oza, ba, nahi badu, eh, ez badu nahi, ez, bilusik. Bo, Rita Barbera, Valentziko, zera? Lesbiana da? Baita. Joder, de lo que me estoy enterando hoy. Ematen dugu hemen el tomate, eh. <laughs> bueno, Exclusiva, exclusiva. baina, baina, bai. O nire arridura ez da, o sea, da hori en plan, <laughs> guau, que me encanta saber norden, o sea, berdin zait, baina harritzen hauena da, diren alderdikoak izan da, ez, nola jarraitzen duten alderdi horretan, nola jarraitzen duten alderdi popularrean, ez, horrelako diskurtso homofobo, katoliko eta patriarkal batean, eta daukaten, ez, e, ba, identidade horrekin, ba, eske, eske egiten zait, sinez gaitza, benetan. Ezin dugu. Ba, ez dauzkatitzik. <laughs> Nik hori baino, <laughs> banoa Ba, Junsa martzianakin. Zubinduta, ba, doa. baina ez da lehenengo kasua, ez? Ez, da, baina, ba, ez da lehenengoa, ez azkenekoa izango, ez? Ta, mm, baina bai da enkoherentzia elebada al maksimo ez? Bai, joder, elebada kubo, <coughs> a... Ba, Y no sabemos más porque somos de letras. <laughs> el chancubo me calla, por si acaso. <laughs> bueno, va. Ba, ere, ba, lesbianak kasu honetan ere, gehiak bainoan, ba, mm. arazo, bueno, arazo, edo, azkenean onarpen... Ikusi zintasuna, eh? Ez, emakumeen dela, ez, eh? eh? eh? eh? eh? diskriminazio mm-hmm. horita. Bai. Ez, adibidez badago estatu batuetan oso influyentea den emakume aurkezle bat, helen de jeneres, ah, edo bai. horrelako zerbait, eh, ez dakit ondo esan dudan abizena, baina berez bera ba, horrelako prime time egiten den show bateko gidaria da, elkarrizketak egiten ditu, Eta, bueno, ni ustut pixkanaka, pixkanaka jondela, ez? Eta berak ere eh, nahiko borrokatu duela ba, bere izaera, ez? Eta bere identidade sexuala aldarrikatzen, eta ba, igual hasiera batean okerrago ikusita egon arren, ba, pixkanaka bere tokia egiten jondela, ez? Eta hor badara matza, urte yeah. dexente, ez? Saio hori aurkezten, eta, bueno, bere itxura fisikoa ere, ez? E, ba, bueno, bere jazteko modua eta bueno, bera, bere identitate horrekin koherentea izan dela iruditzen zait niri, eh? Gero noski, horrelako estrella eta mas medio hoietan egotea, ba, bueno, bere inkoherentziak izango ditu, ez? Baina, bueno, baina oso gutxi direla, ez? Ba, beti, betiko adibideak. Ja, eta gainera ezagutzen direnak beti edo showman edo showwoman bai. eta eta azkenan hori da penagarria, ez? Osea, beti espektakularekin homosexualitatea beti eh, lotzeana eta ez ikustea haien, osea, pertsona formal bat ez dut esaten ez direnik eh, eh, baina Baina, pertsona formal bat e, hortzen duena, eta bitu nimen nago, naiz teleberriko aurkezlea, eta lan hau aiten dut, serioa formala, eta eta lesbiana naiz. Eta gara, eren lesbianismo irudioiak ere modu oso gizonei bideratuta saldu dira askotan, ez? Osa, hor dut orain eh, Britney Spears, uste dut izan zela Madonarekin eman zuen ah, bai. uxua, ez? Osa, kriston, baina azkenan ere zertarako egintzen irudi hori, ez? Osa, ze nola erabiltzen ari zara... Fantasi egin. Bai, eta ze publikorako bideratua. Ze publikorako, ze, ze da bai mateko. Mm bai bai, bai. Eta, bueno, espektakulu gerekin lotuta, oza, bai egia da, e, ekainaren hogeita sortzean askotan horrelakoa dela, ez? Bai. Ez leku guztietan, eta nik uste dute Euskal Herrian lortu dela, ez? Espektakuluarekin ja ez da lotzen, aldarrik apenarekin baizik, baina, baina mundu baian, estatu baian, bai, jo, ba, hmm. el desfile del orgullo, hmm. Bai, gauza da arro izatea, arro gotea, eta beste gauza da erakusleio bat izatea hor, ba hori, de, de feria de monos edo hmm, monos de feria. Mono de, feria. Hori da. Bai. <clears throat> eta ezin dugu aztu ez, borroka egun badela, eta ez dela... Eta jendeak ondo pasatu behar eh? hori argi hmm. dago. Baina ezkena mai jolazten dela horrekin. Eta hori hmm. oso arrizkutsua da, batez ere, oza, heterosexualek disfrutatzen dutela kopio bat, eta hor dago arriskoa batez ere. Ba, bai, pues esta gente del espectáculo, punto. Yeah. Bai. Sí, otra cosa que quería decir y un poco a modo de reflexión, es por qué cuando somos homosexuales hay como una tendencia a decirlo y a expresarlo y cuando somos heteros no lo decimos, ¿no? También entra un poco dentro de la norma, si soy hetero, ¿no? Soy un poco normal, entonces no hace falta para qué te voy a decir mi identidad sexual o mi orientación del deseo, si a ti no te importa, ¿no? O ya se supone que soy hetero. En el cambio, si somos homosexuales es como que tenemos que identificarnos como tal, ¿no? Tanto si somos lesbianas como si somos homosexuales. Mm. Bueno, de eso se trata el heterocentrismo, al eh, final sí. es un mecanismo. Sí. Mm. Bueno, Iñaki hori jarzabal, <clears throat> bai, berak esan zuen ez, eh, zerrenda horretan agertzeko, Fuente Fidedigna, Libertad Digital. Bueno. bai, <laughs> Iñaki hori jarzabal, hace publika su homosexualidad. Eta, beno, ba, oso ondo, ez? Ondo, ondo dago ere, eta... Txalo, bero bat. Bai, claro, claro, sí, sí. Bai, bai, bai, ez? Azkenean, o sea, alde horretatikan, ba, oraindikan beharrezkoa da referenteak izatea le leku es eh, arlo publikoan, ez? bueno, del part... bye, bueno, nada. <laughs> cri cri <laughs> es, que <laughs> no hay justificado. Sí, quería decir un poco, ¿no? O sea, me parece guay que, lo digan abiertamente, de hecho, y estoy completamente de acuerdo, pero un poco a modo de reflexión, ¿no? De la normalidad de ser hetero y que no lo tengo que decir y que no tengo que expresarlo, pero si soy homo sí. ¿no? De salgo del armario. Entonces, un poco, un poco por ahí. Igual es porque también, pues todavía, ¿no? Pues falta un poco de, pues, no sé, de verlo como, como algo más. No como, no sé, no como igual como una opción, sino como que está ahí y es, y ya está. Como la heterosexualidad, vaya, igual. Es que realmente yo creo que lo que se busca es normalizar pero quizás no sea el camino tampoco tener que decir soy homosexual para normalizar, sino simplemente soy persona. No soy hetero, no soy homo, soy persona ante todo. Lo que yo haga con mi vida o deje de hacer es asunto mío, no es asunto de la sociedad. No por estar delante de una figura pública o ser alguien conocido tengo que decir necesariamente soy homosexual porque realmente lo que estamos haciendo es estigmatizar a esa persona y ver la homosexualidad como algo no normal. Sino, ¿por qué no decimos soy heterosexual? Es que si no es entramos en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eh, siempre vamos a estar estigmatizando a esas personas porque van a necesitar estar dentro de la normalidad y no forman parte de la sociedad, no quieren no sé cómo explicarlo, es estigmatizarse ellos mismos al fin y al cabo. Mm. Venga, miren, Lance es zerbait, emaki hemen ordu bat eta ez duzu ezer esan. Bueno, esan Venga. oye, déjame, que tengo resaca todavía. <laughs> Vale, los homosexuales no hacen falta, ¿no? Que digas y todo, pero aquí estigmatización. Miren, Lance está de resaca todavía. <laughs> que quede bien claro, ha salido del armario. <laughs> Exclusiva menos Zakit, dakit, bueno bai, bueno, al dar ricap aldarrikapen un bate egotea bai vaya zaudete, ¿es? O sea, ¿estáis de acuerdo en que haya un día de reivindicación y lucha? ¿Creéis que es Por supuesto. Debe haber un año entero de haber. Es que mm. pero igual eso, igual en vez de un día, ¿no? Igual como el día de San Valentín, que parece que llega el día de los enamorados y todo el mundo se enamora. <laughs> pues igual, o sea, no porque un día tengamos que luchar, pues igual luchamos todos los días, ¿no? Y, punto. ¿no? Hombre, manifestas es ez genituzke manifestazioak Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, bai, vaya. <laughs> o sea, a mí me parece bien también porque yo creo que es les das fuerza, ¿no? También es como que lo reafirmas todavía más, ¿no? Pero igual sí que estoy un poco de acuerdo con Eruticus Festivus en que <laughs> en que igual no se lleva mucho ya al tema del espectáculo, ¿no? Igual todo mucho comercial, consumismo, pues igual la sexualidad también creo que lo estuvimos hablando aquí el otro día, ¿no? De la sexualidad hiper, bueno, de la sociedad hipersexualizada de que nos meten esto es lo bueno, esto, esta tía está buena, este tío está bueno, depílate, cómprate esto para para estar más guapa, maquillate, ¿no? Pues todo este rollo de consumismo y bueno, y género, claro, y sexualidad junto. Al final sexualidad vende mucho. Mm. Ay. Bueno, Ba... Listo, bete dugu ordua. Bai, ojo. Mhm. Zondo. Ja. Pipa, bai, bai, pipa. Bai, bai, segituan, bai, lasai. Ez dago ondo. Ez <laughs> dagoen doz. Hama biaketan horret. Baitu <laughs> guzortzi hor ditze egiteko. Izango genuke ez zabala da. Mm, bai. Berez, eta garrantzitsua guain ere. bada asko aldarrikatzeko ez dagoelako, ez daudelako eskubide guztiak bermatuak. Mm. Ez? Ah, bueno, ya. Ah, venga, mire, bota zerbait. Ez dut zean. Ez, baina, bueno, ni Irunda zela bat egin. Ba, justuki, osea, bale, urte guztia izatea, egon gozen guai ere bai, eh, superrando, baina hori hogeita zortzea, jak egun markatu baden, jo, irun, iri handia da. Eta, osea, dago jende asko, nagola, ziur, presto gongo litzatekela zerbait egitera, eta jaiak izatea, ba, baldintzatzen du, baina, justuki gainera kantineren eguna da, ez? Eta bada kriston kontra esana, eta gainera pf, batez ere kantinera paperrek representatzen duen guztiarekiko, eta bueno, posamendik deialdi txiki bat igual, Eguzute gonekin abildua gmail.com ere idatzi eta ba, jende gehiago baldin mazabete hortikan ba, horrelako ospakizun edo aldarrikapen edo manifestazio bat egiteko prest, baina gozen miltzera denak. Hori da. Ez guazen, beti donostira jun behar, da, irunen ez dago ezter eta pertsona oro dagoela gonbidatuta horrelako manifestaldietan parte hartzera, ez? Zeren ematen du ere askotan ni ustut gertatu dela, ematen duela horrelako manifestazioan homosexualak bakarri joeten direla, presoen manifestaziora, orduan presoak bakarri joan barko lukete. Ez, orduan eh, eskubideak lortzea ongizatea da jendarte arte guztiarentzat eta horrela ulertu behar dugu, zen azkenean guztiak aske gara, guztia, osea, izango da. Bai, ez? Zapalita esaldiarrekin mukatzea baina. <laughs> Bela, bagoaz amartzean ora, ose, ostia. Venga, bagoaz. <laughs> Hori ere aldarrik apena. aldarrik apena. Muxo handi bat, urrengo aster arte. Bai. Kolaborazioekin jarraituko, ez, haze. Bai. Bos minutu bai. baino luze. Bai, bai gustora. <laughs> Muxo handi bat. Mil esker. Aio. Aio. On the edge of a burning light. Por cierto, a ver, haztu baino lehen, nork idatzi zigun, favorez, gure, gure, entzule. Bai, bai, bai, bai. bai. bai. Eta bai. esan bai. dugu, urrengo astean zabalduko dugula berak bidalitako... Imeia. Imeia, ba, informazio interesgarria bidaltzen zuelako eta besti bai. hau beraren txat. Bai, in the cold night. Maite zaitugu. Bai, jarraitzaile sutxua jartzen bai. Idatzi, idatzi, esan hortzaren. But when you're gone I grow colder Come to me again the cold, cold night. In the cold, cold night. I hear you walking by. cold.